хоч сам не знав чому, і не зовсім певно, бо таки ж не міг скласти остаточної думки про колишнього товариша. Поволі пригадував, що розповідали інші за випадкових зустрічей, збирав рисочку до рисочки, та враз не мов би хтось підніс магніт, ще один спомин, і кожна зайняла своє місце. Всі вони розбіглися по силових лініях замкнули поле. Знову все пояснювалося навдивовижу просто. Огієнко п'яниця чи майже п'яниця. Найпорядніший і найсовісніший з усього їхнього курсу. Пияцтво вже надщербило його міг перехопити троячку. Він і далі всім казав правду і йому прощали, та що там п'яниця. Порядні люди в такий спосіб виправдовували його різкі судження, непорядні відмахувалися, вдаючи, що не беруть його слів у серйоз. З ним важко було говорити, бо всі розмови повертав на ті ж рейки і мав у душі якусь тонкість шляхетність, яких не показував, часто перегинав, дозволяв надмірну іронію і на свою адресу так само, що й казав, що це його велика прерогатива. Право казати правду він утвердив за собою сам і вважав це право закономірним. Чим немало псував життя і собі, і іншим. Люди чесні, які в чомусь покривили душею, після розмови з ним відчували муки совісті. Негідники гнівалися на нього. На відміну від справжніх алкоголіків, не був ні листивим, ні хитрим і не переступав межі, де вигадка втручається в дійсність. Бажане та уявне приймається за реальне доля послала йому велике щастя, терплячу дружину і двійко хороших дітей, для яких власне й жив. Отже, він теж мав свій затишок. Тепер Кримчакові особливо захотілося, щоб Гієнко розповів про Василя Васильовича. Розкажи все, ще раз попросив він про Василя Васильовича, про Ірину, про себе. Мені поспішати нікуди. І тобі, здається, також. Та й дуже мені кортить дочекатися кінця відвідин ірші. Та він, бачиш, теж не поспішає, сів на сходах. Вони таки справді нікуди не поспішали. Близька смерть неначе одсовувала всі справи робила все житейське незначним, минущим, дрібним. Вона натисла на якусь свою струну, і там зринув тихий звук. Нечутний тут, нечутний іншим, але перед яким завмирали всі звуки, і маліло все. Той звук жив у пам'яті всіх людей. Це дало змогу їм сидіти отут, забути клопоти. Воно мов би, знецінювало самі клопоти, лишало обох у гомоні міста наодинці з чимось суворим і нещадним. Це почували обидва. Все це близький кінець знайомої людини, провідувачі з жоржинами, трояндами і навіть з каннами. Злякані, урочисті і сумирні, наповнювали спекотний день і їхні чаркування в цей час якимось особливим значенням, що й об'єднувало міцніше, ніж будь-коли. Я теж персонаж цієї не зовсім веселої повісті, сумно посміхнувся Огієнко. Але там справді все страшенно заплутано. Не знаю, що тобі розповісти, і навіть з чого почати.